programa, a, a Enteres, a les, les, les xarxes, eh, eh, les xarxes socials, eh, Facebook, Enteres, Twitter, el crack són els nens, a l'Instagram, Enteres 2018, i el nostre correu enteres2018.gmail.com. ens podeu ens, eh, ens podeu seguir a, a, a e i a una nueva plataforma que decir también a Spotify. El brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que sé. Bon dia, jo sóc l'Àfrica i avui us porto la meva secció sobre llibres i obres de teatre. Comencem. And a little more time I'm trying to follow I'm trying to lead I'm trying to find what is true ja fa una setmana vaig poder anar a buscar el meu llibre de Sant Jordi. Tenia moltes ganes. Vosaltres també? Doncs els que encara no ho heu fet, quan hi aneu recordeu mantenir sempre les mesures de seguretat i d'higiene. Bé, la novetat infantil que us porto avui es titula Et regalo el món i és de Carmen Saldanya i Stacy McClary. L'editorial és Estrella Polar i és apta a partir de 3 anys, és infantil. I aquesta història ens diu Quan vas néixer em vas semblar tan especial que vaig buscar arreu per fer-te un regal. Et regalo el món, amb les bestioles al cau, les àguiles que volen per al cel ben blau, els boscos, les muntanyes, els rius i els mars la natura meravellosa que ens sorprèn. Ara te'l vull ensenyar. Doncs bé, és una història que, eh, que fa com una celebració de la vida i de les, dels meravellosos regals que ens ofereix la natura mitjançant un àlbum d'il·lustracions. Jo trobo que és un llibre bastant divertit, no penseu? Novetat juvenil. Es titula així. Sempre han parlat per nosaltres, de Nigel a Hartmi. L'editorial és Edició 62 i la seva temàtica és sobre actualitat i ciències humanes i socials. Doncs bé, l'autora, més enllà de la seva condició d'immigrant i de filla de família musulmana marroquina, el seu món narratiu és un món de dones. Amb aquest coneixement s'ha format una opinió sobre el que suposa ser feminista avui dia. Per això ha escrit aquest assaig, per exposar el seu punt de vista i denunciar les múltiples trampes i formes de discriminació que pateixen les dones. A més, s'enriqueix amb la particularitat amb què es troben les dones immigrades a Europa, que viuen la següent paradoxa. Viuen en una societat moderna i democràtica on la igualtat de drets és una realitat legal i on existeix una consciència feminista creixent. I en canvi a les filles, entre cometes, de procedència migratòria musulmana encara els costa treure la veu a l'esfera pública per denunciar el masclisme concret en el qual creixen. Jo trobo que és un llibre bastant interessant i que potser tothom se l'hauria de llegir per saber una mica més d'aquests temes. Doncs ara anem cap a l'obra de teatre. En programes anteriors us vaig parlar que si entràveu a la web teatrebarcelona.com podíeu veure obres de teatre i us vaig dir, per exemple, Escaramuix. Doncs avui us parlo d'ella. Escaramuix és un llibre escrit per Rafael Sabatini que ens explica que la lluita contra la injustícia d'André Luis fa que es vegi obligat a fugir de les autoritats i amagar-se darrere una màscara en una companyia de teatre itinerant. El seu destí està a París de la Revolució Francesa. Serà en aquesta ciutat on es convertirà en revolucionari i en descobrirà el secret de la seva veritable identitat. Jo la veritat és que tinc moltes ganes de veure aquesta obra de teatre, sempre l'he volgut veure i ara que tinc l'oportunitat doncs no, no m'ho perdré. Doncs bé, amb aquesta recomanació teatral em despedeixo. Fins a la propera. Adeu! Hola, Alba. Los márgenes grises me desvisten, a veces transparente, flexible, a veces mis recuerdos subsisten. Susceptible al odio nocible, tangible cuando soy rebatible. Mi corazón llora y sonríe, mi alma pide que me recríe. El lejano perdón y que olvide. Pide que el recuerdo suicide y que recosa las cicatrices. Se suicida la tranquila conciencia y se ausenta la paz con frecuencia siempre con pena la historia se pinta morena. A veces tengo la conciencia serena y a veces, a veces el fantasma condena. Novela negra en pocas letras, los sucesos están en carpetas. El rapero cuenta la historieta. Adam Sense. Sí, ahora sí, buenas tardes Alba. Vale, tardes tarde. Buena tarda. Ah, L'Alba eh, ah, ah, novel·la negra, mm, el, el que ens porti avui, i a continuació pot començar la teva secció. Doncs mira, avui no us portaré una novel·la negra per, per mm, trencar una mica amb, amb tot el que tenim, però sí us portaré una novel·la que és, és una narrativa que es diu La gran fortuna i és d'una escritora anglesa eh, de nom Olivia Manning, no sé si l'heu sentida, és de l'editorial Libros de l'Asteroide. Aquesta novel·la va sortir publicada mm, al març, just dues setmanes, em sembla, abans de, de tot el tema del Covid, i la promoció no va ser molt, molt àmplia, no? Però és una de les eh, cinc millors novel·les de ficció de, sobre la Segona Guerra Mundial que transcorre a Romania, el, el que antigament es deia el Regne de Romania o la Gran Romania i us la portava perquè l'hem llegida fa molt poc en un club de lectura eh, que vam muntar les de la pròpia editorial de Libros de l'Asteroide i crec que és una novel·la, mm, a part que és per tots els públics, eh, té la capacitat de, de, de donar a conèixer no, eh, la, com, com estava la societat en, en aquella època de la, de la Segona Guerra Mundial, perquè tracta d'un grup de, de britànics refugiats a, a Romania i um, com es vivia o com ells es movien com una mena de, de, de cercle tancat en tot, perquè Romania era un país eh, que era neutral. O sigui, ell proporcionava petroli als alemanys i estava protegit, protegit pels anglesos i crec que és una obra molt bonica per tota aquesta gent que li agrada la, el, tot el tema de la història de la Segona Guerra Mundial i vol sortir del que sempre es parla, no? que es parla de, dels països eh, de l'eix eh, i de França. I aquesta és una, crec que és una molt bona novel·la per, eh, per ara, pel, pel tema del confinament també, o, o per l'estiu, no? Va, Digue'm. Uh, ja, ja, que I ja que uh, em, uh, em podries fer 5 cèntims de, del vostre club de lectura perquè si, uh, si els oients no es poden assabentar-se o alguna cosa, doncs que uh, puguis parlar sobre del club de lectura? I tant. Mira, nosaltres tenim, teníem un club de lectura presencial a la biblioteca de Calafell, que és on tenim l'associació muntada. Eh, amb tot aquest tema del confinament, doncs vam tenir que, que tancar el club i eh, bueno, ens en van proposar de fer-lo virtual. I bueno, vam dir que, que sí, que ho tiràvem endavant i l'estem fent ara mateix virtual L'última novel·la que llegirem és Malvados, de John Connolly, que és, eh, que és pel dia 3 de juliol i que és independent de la sèrie que té de la sèrie de, de, la sèrie de no sé si són 16 llibres que ja té John Connolly. I de moment, bueno, és interessant. Al, al setembre sí que volíem tornar o retornar al club de lectura presencial, però sense, des, sense trencar el virtual, o sigui, mantenir una mica els dos, perquè tenim gent de l'equip que dirigeix el virtual i d'altres que estem més en el, en el presencial. Però estem oberts, a, en, en el presencial ja tenim un, no, un nom, o sigui, un número de, de persones, gairebé totes eh, noies, Mm, d'unes 15, em sembla, persones, i el virtual, bueno, en el virtual tenim ja gent de, de la resta de l'estat espanyol okay. que ens segueix. No m'hi no? Sí, la qüestió és, és clar, ens hem, ens hem hagut de, de reestructurar tot, perquè nosaltres amb l'associació ho teníem tot molt presencial, però clar, mm, el fet de no, de no poder-nos juntar, doncs hem hagut d'explotar una mica tot el tema de les noves tecnologies. Doncs molt bé, Alba, doncs moltes gràcies. De res, jo m'agradaria fer un... Jo dic que mm. avui ha sortit una notícia que segur que potser n'heu parlat ja, eh? que és la, la mort de, de Carlos Ruiz Zafón, que fa un parell de mesos jo us vaig portar una novel·la que es deia Marina, que era, que era d'ell. I, bueno, res, jo crec que, que per qui no hagi llegit cap llibre de Zafón, entre els que crec que és molt important la tetralogia del Cementerio de los Libros Olvidados. Mm, ara que està tot molt en boga des, des de just aquest matí que ha sortit publicada la, la notícia de la seva mort, jo crec que és un moment també per, per retornar o retomar aquests, aquests llibres, no? per qui vulgui, clar. Doncs moltes gràcies per la notícia. Mm, de, de res, a vosaltres. Doncs vinga, Alba, moltes gràcies. Fins la propera. Adéu. Bona nit, adéu. Con dietro attaccata una targa, dammi una special estate che seguint unes rigoroses mesures de seguretat i de moment només ens poden atendre amb cita prèvia. Així que he volgut saber com ho estan vivint algunes llibreries de Barcelona que m'encanten. Ah, i de passada els he demanat que em recomanessin algun llibre ple de positivisme per no perdre el bon humor. Comencem, doncs, amb el testimoni del Marc de la llibreria La Tribu. Hola, sóc el Marc de la Tribu de Sant Andreu, d'aquí de Barcelona. Estem contents perquè fa poc estàvem tancats i ara podem obrir, però eh, sabem que bueno, serà encara millor quan puguem atendre la gent com més o menys ho fèiem eh, fins ara, no? que la gent venia, podies ensenyar els llibres, parlar i tal, bueno, contacte més humà. Ara, pràcticament, de fet, hi ha molts, moltes clientes que el que ens sortiria de dins seria abraçar-los i, clar, ho fem en un exercici de contenció. Així com a resum diria que som optimistes, que de fet les llibreries hem tingut molt suport de la gent durant aquest mes, sobretot per la campanya de Sant Jordi, llavors eh, hem de ser optimistes, si, nosaltres ja ho som de, de per si, però si no ho fóssim, vull dir, per obligació hauríem de ser optimistes precisament pel suport que hem rebut. Llavors, eh, breument, la recomanació juvenil és a La història interminable, o La història interminable de Michael Ende, és un clàssic, jo l'he llegit ara aquest, precisament aquest confinament i la recomano perquè bueno, és una defensa, una alegoria a la, a, la, a la fantasia, al món de la imaginació. És una novel·la que té molta acció també, és d'aventura, fins i tot que hagi vist la pel·lícula que sàpiga que la pel·lícula acaba pràcticament a la pàgina 200 de la novel·la i la novel·la en unes 500. I res, a veure si us agrada. Seguim amb la Paula de la llibreria Lots. Com ha viscut la reobertura de la seva llibreria especialitzada en llibres infantils i juvenils? El dia 4 de maig vam reobrir la llibreria després de gairebé 50 dies tancats i tot va ser una emoció molt, molt continguda eh, amb, amb coses rares. Ara tenim un taulell davant de les portes d'entrada de la llibreria i els atenem des de la porta, tenim un horari més reduït, fem de 9 al matí fins a les 2 de la tarda, això mentre estem en, en la fase 0, però el més bonic és veure com eh, el projecte de la llibreria al barri se l'ha fet seu, molts veïns s'han apropat, eh, teníem comandes i encàrrecs de Sant Jordi que a poc a poc van trobant els seus lectors i tota aquesta sensació d'abraçades contingudes que quan comencem a fer abraçades, Misha, serà un no parar. I per aquests dies que encara tenim per davant, que seran raros i necessitarem riure i tenir un xute d'energia i de bones vibracions, us recomano el llibre dels errors. El llibre dels errors és un llibre del Gianni Rodari que aquest any celebrem als 100 anys del seu naixement, amb una magnífica traducció de la Teresa Duran i editat per Joventut. Us animo a descobrir tots els errors que trobareu en un llibre. Escoltem ara la Conxita de la cèntrica llibreria Lai. Quina ha sigut la vostra experiència? Mira, amb l'aspecte de la reobertura de les llibreries, nosaltres seguirem les pautes que marqui Sanitat. Sabem que no serà fàcil, el ritme de treball s'ha trencat i al principi tindrem mancances que haurem d'anar minimitzant de mica en mica. Tota la cadena s'ha aturat i tocarà restaurar-la tan aviat com puguem. Ens posarem al dia doncs, amb les novetats que les editorials tenien programades per Sant Jordi, que no van arribar, amb les reposicions de l'estoc, amb el servei de comandes i sobretot amb el que més ens agrada, que és eh, retrobar els clients, amics i restablir complicitats i, i sobretot el contacte. També aprofito ara per recomanar un llibre juvenil que es diu La Biblioteca Prohibida, de Dave Conis. La Clara, una, una noia que va a l'institut, a la seva acadèmia, descobreix que el director ha fet una llista de llibres prohibits i ella decideix lluitar en contra d'aquesta injustícia i comença una biblioteca clandestina amb tots aquests llibres i no continuo perquè val més que el llegiu. Moltes gràcies. I per últim tenim amb nosaltres a la Marta de la llibreria El Gat Pelut de les Corts. Quines sorpreses s'han dut ella? el tema de la reobertura mm, està sent <laughs> entre caòtic, eh, emocionant, estressant, tot plegat, tot junt, perquè ha passat de tot, o sigui, passa de tot. De pensar que teníem un, o que ens esperava un mes d'abril estrepitosament dolent, vam passar a, a, començar a rebre comandes per tot arreu, la gent super enfrescada i, i, amb, i amb moltes ganes d'ajudar i, i això, clar, això de cop i volta t'ha pujar els ànims, no? O sigui, ens hem sentit en aquest sentit molt recolzats. I pel que fa a llibres eh, d'infantil i juvenil pel tema del positivisme, jo aquests, aquests dies vaig llegir Uh, la noia ocell um, ve de Blacky Books, història preciosa d'una nena que va que en la seva vida, curta vida, perquè, perquè és molt curta, em sembla que eren 10 anys o 12, uh, ah, ha passat per, per moltes cases d'acollida, no ha trobat el seu lloc i un bon dia va parar a casa d'una dona que, que l'entén com ningú i estableixen una relació d'amistat i més endavant es converteixen en família i, i és una delícia. Així que ja ho sabeu, tingueu paciència i doneu suport a les vostres llibreries de proximitat, perquè els vostres llibreters de confiança tenen tantes ganes d'abraçar-vos com vosaltres a ells. Fins a la propera. Adéu! Hola a tots i a totes, sóc l'Ignasi de Books and Foxes i aquesta és la meva secció del repte, que consisteix en que cada mes us proposaré un repte literari que podeu complir. Bé, si el feu, recordeu-vos d'enviar-me el llibre o llibres que us hagueu llegit per completar el repte literari a, en el meu Instagram, que és Books and Foxes. Books de llibres and de, de, ai, de i, and Foxes, de guineus, Books and Foxes, i jo us nombraré a la meva secció següent. Dit això, comencem amb el repte d'avui. Bé, doncs, he, he pensat que per la secció d'avui el repte podria ser llegir-se una novel·la del costat més fos de la literatura. I sí, parlo dels gèneres de terror, thriller i novel·la policíaca. I bé, ja sé que no és gaire acertat llegir-se un llibre d'aquests pel confinament, perquè ens podem anar una mica locos tots i pensar que hi ha fantasmes a la nostra casa, però recordeu que si sentiu sorolls estranys són els vostres veïns posant música. O si, vivi, si no viviu en un pis, ja us podeu començar a preocupar un xic. Però bé, <laughs> també aprofitant que estem encara de quarantena i tenim més temps, bé, com a mínim jo ara tinc més temps perquè m'he començat a organitzar tota la feina. Sí, després d'unes quantes setmanes de confinament m'he començat a organitzar, per sort doncs he pensat que ens podríem endinsar en els clàssics d'aquests gèneres, o sigui, el repte vindria a ser a llegir-se un llibre clàssic de terror o novel·la negra. I ara us deixaré unes quantes recomanacions dels autors que tinc més a mà que podeu llegir per completar el repte. Començaré per recomanar La reina per excel·lència del crim, que és l'Agatha Christie, sens dubte. I bé, segur que encara que no us hagueu llegit res d'ella, coneixereu alguna de les seves obres, com Mort en el Nil, l'assassinat a l'Orient Express, o l'assassinat de Roger Ackroyd, i això. I bé, jo de moment d'ella només m'he llegit dos llibres, però tinc moltes ganes de llegir-ne més. Per dues raons principals. La primera és perquè els dos llibres que m'he llegit, que són l'assassinat d'en Roger Ackroyd i Deu Negrets, em van encantar, però em van encantar, encantar. I la segona és que no els vaig poder acabar de gaudir del tot. Per què? <laughs> Perquè em van fer spoiler dels dos. Bé, de 10 negrets em van fer spoiler. I després um, de Roger Ackroyd vaig ser estúpid i em vaig fer spoiler jo mateix per accident. Però bueno, un drama tot plegat, ja veieu. <laughs> I bé, si us llegiu Agatha Christie, primer, um, procureu que ningú us faci spoiler. I segon, si no esteu gaire acostumats a llegir clàssics o no us, agrada, us agraden més aviat les, les lectures lleugeres, perquè Agatha Christie la veritat no és gaire lleugera, doncs us recomano començar amb 10 negrets, perquè és, personalment, penso que és el que té més acció dintre la trama. I després, seguint amb novel·la policíaca, us recomano el famós autor Arthur Conan Doyle, que va escriure Sherlock Holmes, que no cal que digui el seu argument, perquè bàsicament tothom ho sap culturilla popular, com diu el meu profe de castellà. Bé, jo no m'he llegit cap llibre d'en Sherlock Holmes, però tinc moltes ganes de començar-lo, i més ara que el meu germà s'ha començat el primer i li està cantant, i això encara em fa més ganes de començar a llegir-ne. Però, bé, si us el comenceu a llegir, doncs comenceu-vos-el, òbviament, pel primer llibre, <laughs> que és Estudi en Escarlata. Bé, i ara passem de policíaca a terror. Els autors que us recomanaré de terror, la veritat, no m'han fet gaire por, però és que a mi no em fa gaire... Bueno, sí que tinc pors, la veritat. Tinc bastantes pors. Però llegir-me un llibre de terror no em provoca por. El que em provoca por és mirar-me pel·lícules de terror, això sí. No sé si és perquè no m'acabo d'imaginar gaire tot el que explica el llibre o... Sí, deu ser per això. Però bueno, tipus que no m'han fet gaire por, no sé si a vosaltres us en faran, però bueno jo us el recomano igual. El primer autor que vull recomanar és l'Edgar Allan Poe. Bé, jo no m'he llegit gaire res d'ell, però trobo que és un molt bon escriptor i que les seves històries són molt originals. I l'únic que m'he llegit d'ell és un dels seus contes més famosos, que és El gat negre, i sincerament em va agradar bastant i us el recomano tots. I si penseu que no us el, voleu, no us el voleu llegir perquè és una lectura molt curta, que sincerament ho és, no patiu perquè sempre us podeu llegir un dels seus reculls de contes, que segurament entre ells hi haurà el conte del gat negre. O sigui, perquè ell feia molts contes i els recollia en un llibre que és un recull de contes dels seus contes. I bé, altres títols famosos de l'autor són L'escarbat d'or, Els crims del carrer Morg, etc. I per últim, us parlaré d'un autor també de terror, però més actual, que és ni més ni menys que l'Stephen King. Entre els seus títols podem reconèixer El resplendor, famosíssim, Carrie, Cementiri d'animals... I jo, d'ell, me n'he llegit dos, de llibres, Carrie i El resplendor. Val, jo vaig ser molt intel·ligent i em vaig començar a llegir El resplendor. O sigui, vaig iniciar l'Stephen King pel resplendor. Que, bé, si sou uns lectors molt professionals i us heu llegit moltes coses durant la vostra vida, doncs val, però jo, saps, tenia 13 anys quan me'l vaig llegir i doncs em va avorrir bastant. El vaig trobar massa llarg i que hi havia coses que per mi sobraven. Ojo que he dit per mi, per mi, perquè jo entenc que, o sigui, en el fons l'Stephen King amb tots els seus petits, petits, petits i minúsculs detalls, vol explicar tota la psicologia dels personatges, i també, o sigui, cada petit detall també ajuda a construir la història i això és una cosa que admiro molt d'ell, que fa que cada petita cosa quadri, però sincerament um, també em fa una mica avorrir que es fixi tant en els detalls. Però bé, per gustos colors, diguem-ho així. En canvi, però, Carrie, que era més curt, em va agradar molt més. I jo us recomano que si voleu començar a llegir Stephen King, doncs us comenceu un curt com Carrie o Misery, que també està molt bé i tinc moltes ganes de llegir. Bé, doncs espero que us hagi agradat molt el repte i que si us motiva molt us animeu a llegir un llibre clàssic de novel·la negra o terror i sobretot, si ho feu, si completeu el repte, envieu-me la foto del llibre o el títol i l'autor a arroba booksandfoxes, al meu Instagram per missatge privat que és arroba Books and Foxes. Bueno, si no poseu la roba, trobareu igualment Books and Foxes. Però bé, espero que us hagi agradat molt, que participeu i ens veiem a la següent secció. Adeu! A veure, ara eh, eh, eh, anem a la, a la meva secció, a la màquina del temps. Eh, avui uh, porto eh, cantants, però uh, relacionat amb la literatura. Uh, parlem del, del primer cantant, que es diu Bob, Bob Dylan, eh, heredó de los cantantes folk la tradició de cantar històries in, in, inspirades en les pàgines de successos Hay muchas en su repertorio con un objetivo de denuncia social como Urri, Urri, Urrica, que es la canción que escucharemos a, continuación. shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the... I en, I en relació amb el, uh, amb el que cantant he trobat un, un llibre que és del Manuel Eh, Pimentel, que es La vida es una novela, y es un ensayo... sobre la literatura que encierra la vida. La vida de cada, de cada uno es una novela donde somos sus personajes principales. Nosotros escribimos esa novela con nuestros actos, intenta aplicar en el, en el libro las técnicas literarias para comprender mm, mejor a nuestro personaje y gobernar en mayor medida el argumento de, de nuestra propia vida. El libro de la eh, escritura vital es un ensayo sobre la literatura y vida. Ah, Me escuchó la canción de Eric Clapton. Eh, en, su, memoria, su padre compuso Teas in Kieven con la ayuda del cantautor norteamericano Will Jennings, convirtiéndose en uno de los temas emblemáticos del, del guitarrista, guitarrista y cantante británico la, al el, que, que, el que es La más hermosa historia de una hada blanca de MC Martínez Bautista eh, La vida no es, no es justa para nadie no siempre el camino que aparece eh, es el que se debe coger y las buenas acciones tampoco son recompensadas. Estas palabras forman parte de la vida de Toña, olvidada por todos, por todos, desaparece de este mundo con una persona oscura que la conforta en su soledad. Años después vuelve a a un mundo que ya no es el suyo, pero encuentra a alguien que formó parte de su pasado y revive momentos olvidados. Se ve reflejada en su eh, sobrina y buscan la forma de terminar con ella. Toña es soledad y oscuridad, pero también es recuerdo, y, en, y en él es donde tiene una pequeña luz de esperanza. La canción narra de forma bastante explícita el incidente. Formó parte del disco de 1972 Machine Kid, aunque la versión más famosa en la que se incluyó en Made, in Japan del mismo año. es diu Yerenui de Per Jam. no Corceo, si si sido ni, pero mm, Corceo, ¿eh? impactante canción publicada el, eh, el, primer álbum de Pearl Jam mm, Ten nos habla del desinterés por parte de los padres, burlas de sus compañeros, soledad. El, el videoclip de este tema fue retocado porque, según la MTV, parecía que el chico mm, disparaba contra el los mm, estudiantes. Todo esto provocó una polémica cuyo resultado fue que la banda eh, se negara a grabar ningún vídeo hasta el, 1998. y, el, eh, y, el, libro que, que en relación a, a esta canción Dispara con esa pistola. Una de las anécdotas, enseñanzas más repetidas en el mundo de la escritura, entendida en sentido amplio, escritura literaria de guión de cine o de televisión, era conocida conocido como la pistola del sello. Se explica de una manera sencilla. Sello decía, refiriéndose al, al teatro que si en el primer acto aparecía una, una pistola colgada en la, pared, en la pared, alguien debería hacer fuego con esa pistola en el último acto. El escritor ruso pretendía advertir sobre los, dos, dos asuntos complementarios. En primer lugar, y esto es desde mi punto de vista lo más importante que nada de lo que aparece en nuestros textos debe ser gratuito. Mero adorno relleno de, del malo. Yo suelo explicárselo a mis alumnos con un e, e, ejemplo culinario. Un texto, un relato, una novela, un guión. Es un puchero y todo lo que añadimos al, al puchero ha de servir para lograr el sabor excelso del plato final. Y cualquier condimento vale en su justa medida. Así, las hierbas al pollo le van fenomenal, pero no podemos eh, excedernos de hierbas o, arruinaremos el pollo. Hagamos ahora un simil deportivo. Un texto es un equipo, por lo que todos sus jugadores, entiendan entiéndase, todos los recursos del texto, han de jugar en en favor del equipo. Nada ha de ser gratuito. Espero que us hagi agradat el programa d'avui i fins a la pròxima.